المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو على كل شيء قدير أما بعد Kære brødre og søstre i islam, vi har nået frem til uh, Surat al-Isra, Surat al-Isra, vers nummer 39. Vers nummer 39. Allah subhanahu wa ta'ala siger, ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ Det er hvad Allah har inspireret til dig af visdom. ولا تجعل مع Allah إلها آخر Lad være med at sætte en partner ved siden af Allah. فتلقى فتلقى في جهنم ملوما مدحورا så du bliver kastet ind i Jahannam malum malum madhur det skal vi ligesom kigge på muabbakhan mutradan min rahmatillah Malum, hvor en person han begynder at kigge herefter og anke sine fejl. Madhur, det betyder forkastelig øh, fra Allahs rahma, forladt fra al. Men når vi kigger på den ære med hensyn til øh, sammenhæng, så skal vi kigge på det tidligere. Så vi er nødt til at kigge på, hvad er det Allah subhanahu wa ta'ala i de tidligere vers. Fordi det er en sammenhæng, og når der går et stykke tid, det er bare ligesom for at give jer en lille smule uh, smags af Koran. Hvis I husker i 36, 37 og 38, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم Lad være for at stå uh, i det, hvor du har ingen viden. Det vil sige, lad være med at tale uden viden. selve hørelse og syn og selve hjertet, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Alt bliver du stort til regnskab for hos Allah. Og så siger Allah, wala tamshi fil ardi maraha wala tamshi fil ardi maraha Lad være med at tro, at selve jorden, der hvor du skal bevæge dig, er med til, at du kan spille og ligesom vise khuyailær, eller vise, at det er dig, der styrer det hele og viser magt. Allah subhanahu wa ta'ala kan ikke lide folk, at de viser sig. Innaka lan takhriqa al-ard. Du kommer ikke til at danne et hul i jorden. ولن تبلغ الجبال طولا أي هلا كانوا بستيب ياو her for at vise azamatullah, for at vise Allah, der har magt og styrke til at bestemme afgør. afgøre. Heraf, Allah siger, kullu dhalika kana sayyi'u inda rabbika makruha. Alt det her, det er nogle habits, nogle ting, som Allah hader. Hvad var det habits betyder på dansk? Nogle, øh, hvad hedder det på dansk? Subhanallah. हाँ يوم hjälp habits, habits آه نون فينا فينا نعم نعم نعم ska de, ja. ذلك det er derfor مما أوحى إليك ربك من الحكمة det er det som Allah har inspireret til mennesker at vise dem hvordan de skal opføre sig Menneskerne skal opføre sig i henhold til masser af ting på jorden. Og det er derfor i islam, der har vi noget, der hedder adab. Hvad har vi, der hedder adab? Er nogen af jer, der kan at skrive det? Adab. A-D-A-B. Adab. Hvad betyder adab? Adab al-ta'am. Adab al-sharab. Rever, manier, opførsel. Handlinger, som du skal vise andre. Jamen, skal en muslim lære, hvordan han skal spise? Nej. Skal en muslim øh, lære, hvordan han vasker sine hænder? Nej. Skal en muslim øh, lære, hvordan han taler i telefon? Nej. Skal en muslim lære, hvordan han taler med sine forældre? Nej. Skal en muslim lære, hvordan han skal opføre sig udenfor? Naam. Sammen med familie? Naam. Sammen med søskende? Naam. Sammen med brødrene? Naam. Er der forskellige former, hvordan menneskerne er? Naam. Hvordan kan det være? Islam er shumuli. Hvad betyder det? Islam har rummet alle de her ting for at opdrage et menneske til at være respektabel væsen. Giv et eksempel. Hvorfor har Allah bedt kvinder om at dække sig? Ha. Kuffar siger, de er undertrykkende. Muslimiske kvinder siger, Wallahi, hvis jeg ikke har min hijab på, eller min niqab, eller min khimar, så føler man nøgen. Hvorfor? Fordi hendes adab, hendes hishma, hendes opførsel, hendes hver måde at være på. Og en muslim, også en mand, han skal dække sig. Han kan ikke bare rende rundt i shorts for en kvinde og så vise sig, som om at øh, tingene er ligesom han har lyst til at være. En person, skal opføre sig i henhold til retningslinjer, som Allah har lagt og bedt os om at udføre. Ellers vil det hele være katastrofalt. Og det er derfor. Læg mærke til her, den første del, hvad Allah har inspireret og nedsendt til os, hvordan vi skal opføre os af hikmah, der indbærer det tawhidullah, fordi Allah er skaberen. Og så siger Allah, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ فتلقى في جهنم ملوما مدحورا Lad være med at sætte en partner ved siden af Allah, som du tilbyder, ophøjer i højere klasse end ham subhanahu wa ta'ala, så bliver du kastet i jahannam, og heraf så begynder du at anke de handlinger du har lavet, og så begynder du at være blandt dem, som er forkastet. Af hvem? Af alle. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا Kuffar Quraysh, de kom med den idé, at Allah, hans døtre er, hvem? Malaika, og de er piger. Så siger Allah, har Allah givet jer drenge, og har Allah taget englene til at være hunkøn, innakum lataquluna qawlan azima. De her ord, er nogle ord, som er overdrivende, forfærdelige ord, som I har udtalt. Hvorfor? Fordi malaika har, ingen, har intet køn. Og det er hverken mænd eller, eller kvinder, han køn eller hun køn. Og Allah har skabt dem til tilbydelse, og de har ikke det samme fænomen som os mennesker, til at tænke eller til at udføre andet end hvad Allah beder dem om at gøre. Og de har ikke behov, som vi andre har. Menneskerne har behov, og disse malaika har intet behov. Andet end ibadah til Allah. Allah siger, Innakum lataquluna qawlan azima. Hvad der kommer ud af jeres mund, er en udtalelse, som er azim. Hvad betyder azim? Det betyder overdrivende. At jara'a i qawl. At jeg er kommet med en udtalelse, som er ekstremist. Hvis man kan bruge de her ord. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا ولقد صرفنا أي بينا ضروب القول فيه Vi har tilretlagt masser af udtalelser i den her Koran. Allah nævner den her bog for at være Koran. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ Vi har fortalt, og vi har givet nogle eksempler, og vi har forklaret, og vi har givet jer masser af udtalelser. لِيَذَّكَّرُوا Hvad? لِيَطَّعِذُوا Så de kan komme i tanke om, hvad vi siger er sand. Så de kan skifte så de kan gå tilbage til deres sund fornuft. Men abadan, de nøgtede. Så siger Allah, وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا Alle de her, de har fået den til at være skubbet deres tanker, skubbet deres iman, skubbet alt hvad de tror på, til at være væk fra Allah subhanahu wa ta'ala. Hvorfor? Fordi al-kafir yatamada fi kufrihi. Fordi en kafir, hans ønske er at være ekstremist i hans kufur. Læg mærke til nu. Alle kuffar, når de skal tale om islam, så skal de tale om islam i form af hån. I form af at sige nogle ord om muslimer eller islam, som er nedlægende, som er udtalelser, som håner din. Der vil, du vil aldrig få nogen, som kommer frem og udtaler sig og siger, Wallahi muslimerne, der er noget godt, vi kan lide, der er noget godt, vi ikke kan lide. Der er noget, vi kan lide, der er noget... Nej, de siger, islam er sådan, islam er sådan, islam er sådan. Du vil ikke finde nogen, der kommer frem og fronter og taler de, man kalder... Øh, hvad skal vi kalde den? En person, som er fornuftig. De vil ikke kunne finde, eller de vil ikke have ham til at tale, eller have hende til at sige noget. Hvorfor? Fordi de vil gerne have, at deres kufur kommer til at være mere. Så læg mærke til her. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ Kuffar, også nu, de har set masser af ting, som Allah har tilretlagt for dem. Og de har set, hvad muslimerne gør for deres din. Hvad de lider af for deres din. Hvordan de offrer sig selv for deres din. Så siger han, liyadhakkaru. Det her er nogle levende verser, som de kan se. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا Alt det der får dem til at stikke væk. قُل Sig til dem. لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ Hvis han havde nogle guder ved siden af ham, hvis han havde nogle guder sammen med ham, قل لو كان معه آلهة كما يقولون Sig til den, hvis han havde nogle guder sammen med ham, som de hævder, إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا så har de været med til at rette henvendelsen til ham, som ejer al-arsh, tronen. Og hvem er det, al-arsh? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Subhanahu velsignet være ham. Wa ta'ala amma yaquluna عُلُوًا kabira. Allah trækker det her ved at sige, velsignet være ham, altså Allah, er afhængig af, hvad de siger, at det her er noget katastrofalt, noget stort. at hævde, at Allah har en partner. Nu, de sjældent, nu man møder nogen, der står og tilbyder statuer, udover buddhister og alle andre ting. Men, subhanallah, når man siger, at selve al-aql al-bashari, når man siger, at hjernen er et menneske, forsvinder og en person retter sine hjerne til at falde i shirk, hvor han kunne have løftet sig selv en tand eller kigge op og rettet op på henvendelsen til sine skaber. Giver et eksempel. Nogle mennesker, deres børn bliver syg, eller et barn bliver syg, så de retter henvendelser til alle mulige, og lige pludselig så står de og begynder at besøge gravpladser og alle mulige hele steder, som de kalder, for at spørge hvem? For at spørge grav folk om hjælp. En død mand eller en død kvinde om hjælp. Hvor de her folk har mistet tillid til deres skaber, og begynder at retablere en ny tillid til noget, som de tror vil hjælpe. Kan I se det? Kan I se det for jer, eller har I svært ved det? Kan I se det? Nå. Læg mærke til her, at have tillid til Allah betyder ikke i små eller i en del af din. Hvis du har tillid til Allah, så skal de være på alle baner, som fører til, at lige meget hvad, så er min tillid fast. Kan I følge mig? Allah ønsker, at din din vil være et succes, så du kan entrere al-Jannah bi idnillahi ta'ala. Der er nogen, der siger, at det der, de er jernvaskning. <laughs> Hvorfor? Jamen, I, I, I lever i en drømmeverden. Det her er mas'alat iman og kufur. Det er en sag, der vedrører at tro eller ikke at tro. Tror du på Allah? Tror du på Koran? Tror du på Sunnah? Tror du, at det er Allahs din? som du skal leve for at dø for, heraf kræver det, at du kommer til at ofre. Og sådan er det. Allah siger subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira velsignet være ham at det her ord som de hævder at Allah har en partner ved siden af ham تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن سلف هملنا وسلف يوان تلاوة تسبيح تل الله سبحانه وتعالى وألت فدي إنباع ودي إنباع ملائكة دير ومنسكة أجن وإن من شيء إلا يسبح بحمده لا وتسبيح تل الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم الشجر والحجر والحيوان selve sten og selve træ og selve dyr alle sammen laver tasbih til Allah Men Allah siger, La tafqahuna tasbihahum. I kan ikke forstå, hvordan de laver tasbih, hvad det siger. Innahu kana haliman ghafura. Allah subhanahu wa ta'ala halim. Hvad betyder halim, jeg mashaykh? Er nogen af jer, der ved, hvad halim betyder? Ha? Min al-hulm. halin. Hvad ved, ved I, hvad halin betyder? Ha. Min al-hulm. Ikke at drømme. Ikke at drømme. Men halim. Den gavmille. Mm, nej, gavmille det betyder karim. Halim min al-hulm. at har tålmodighed og bærer ad. Og det er derfor læg mærke til, innahu kana haliman ghafura. Ja, tålmodig, nej, præcis, men al-hulm. Og her, Allah siger, Allah har tålmodighed, og det dannes det, man kalder al-hulm. Og det er derfor Haliman Ghafura tilgivende til dem, der vender tilbage. Den overbærende, navn. Du har googlet det. <laughs> godmodig. Du bruger Google rigtig godt. Nej, jeg laver... Jeg, laver, jeg gættede, mashallah. Tøj. وإذا قرأت القرآن فجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا الله أكبر نرو ليس القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا نقول ليس القرآن Vi må gøre et eller andet. Ja'anna bainaka wa baina alladhina la yu'minun. Vi har gjort mellem dig og dem, som er ikke troende. Hvad? Bil akhirah, på dommedagen og Allah og alt det her. Hijaban mastura. En hijab. Hvad er al-hijab? Det betyder noget dækkende, som du kan ikke se dem, og de kan ikke se dig. Allahu Akbar. Hvorfor? Fordi de har vendt ryggen til Koran, så vil Allah sætte dem i Jahannam og slå fast, at de her typer har ikke ret til at sige, hvordan muslimerne eller hvordan muahidin kommer til at leve. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم ولوا على أدبارهم نفورا وجعلنا على قلوبهم أكنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر وجعلنا بها جور أوم oven på فل أكنة akinnatan ayafqahu, så vi har lukket deres hjerter og gjort den fast. Og akinna, det betyder ridar. Ridar, det betyder noget, der dækker deres hjerte, så iman ikke flår ind. وجعلنا على قلوبهم أكنة vi har lukket deres hjerter med flå أن يفقهوا så de fatter den وفي آذانهم وقرا og vi har gjort øh, ører til at være ikke hørende af hvad der kommer af ord. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ Og når du nævner, hvad Allah siger i Koran, eller du ihkommer Allah i pånævnelse af Koran, وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ De vender ryggen til dig og stak af. وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا Allahu Akbar. Og det er derfor, de, de stak af. Hvorfor? Fordi selve ordene har været skræmmende for dem. Ligesom shaitan. Når du begynder at læse Koran, hvad gør shaitan? Shaitan stikker af. Og det er derfor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, إذا سمع الأذان ولا وله ضرات. Når shaitan hører al-adhan, så begynder han at stikke af. Og så kan man høre det nogle brudt lyd. klart, hvorfor han stikker af. Og det er det samme gjorde de her folk, de stak af fra Al-Quran. Og det vil de blive ved med at gøre. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليه وإذ هم نجوى إذ يقولوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Vi ved, hvad er det, de hører efter. Fordi de hører, når de er samlet i deres egen gruppe. Når det her kuffar siger, inden tattabi'un, de siger til nogle bestemte folk, som har valgt islam og er stadig svag i deres din, inden tattabi'un eller rajulan mashura, I følger en person, som er mashur. Hvad betyder mashur? Det betyder besat. Det her kuffar, begynder at starte nyheder og rygter, for at tvinge dem, som har valgt Allahs din til at trække sig. Og det hører man nu. Hvad er det folk siger om muslimerne? Terrorister. Øh, Muhammadaner. Ej, du skal ikke vælge at være ligesom dem. Og det er derfor, dem som kalder sig selv moderat muslimer, hvad de siger? Vi er ikke ligesom dem. vi er ikke ligesom dem. Yani, hvordan du, du er ikke ligesom dem? Jeg er moderat muslim. Jeg tror på islam, men jeg prøver at ligesom at være moderat. Yani, jeg drikker, jeg ryger, jeg går med piger, det er den moderat islam, jeg har valgt. Så det er derfor det eneste, der er til forskel, han spiser ikke svinekød. Og det der, det minder mig om en. Øh, jeg fik det fortalt. Han kom ind i en shawarma-butik. Han sagde til ham, Salamu alaikum. Han sagde, Wa alaikum salam. Han sagde, den der shawarma, er den halal? Så sagde han, Na'am akhi, alhamdulillah. vores kød og vores var, alt sammen halal. Så sagde han til ham, giv mig en shawarma og en glas øl. Så han vil gerne være moderat muslim. Han vil gerne spise halal, og så det andet ved siden af. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا Når de her kuffar, mushrikin, vil sige til de andre, يفيليا إن من سمع بسات انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Se, hvilken eksempler de her folk er kommet med. Fadallu, de er sat på den værste plads. Fala yastati'una sabila. De kan hverken komme tilbage til Huda, fordi Allah har forblandet skjold på deres hjerter, så iman ikke kan komme ind. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا Nu kommer det her med at udtale sig, hvor de hævder og siger, når vores krop, når vores krop bliver til at være ligesom idam. Hvad betyder idam? Knogler. Warufata, noget som er øh, ligesom når selve knoglerne begynder at blive ligesom støv. Når vores krop bliver til knogler og støv, er inna lamab'uthuna khalqan jadida, vender vi tilbage. Hvordan? Vi, vi er forsvundet. Vi er forsvundet. Vores krop er ligesom øh, äh, daffet væk, khalas, vi er slut for os for livet. Så siger Allah, قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة الله أكبر قل كونوا حجارة أو حديدا See, Selvom I har været sten eller jern, så vil Allah returnere jer tilbage. Selvom I har været jern og forsvandt i jorden, hvor man ikke kan spore kromosomerne af jer, eller I har været sten, hvor stenene de kan forsvinde, så vil Allah returnere jer tilbage. Og khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Eller i de største af skabninger, som I, I kan tro på, at I kan være. Allahu Akbar. Så vil de sige, hvem, hvem kan returneres tilbage? Så siger Allah, قل الذي فطركم أول مرة Ham som har skabt jer første gang Det er ham der returnerer tilbage Ham som har ført til at du kom til at have et hoved og hænder og kropslem og du kan gå, du kan bevæge dig, du kan have en udseende du kan have nogle blodår, hjertet, funktioner, lever alle de her ting det har Allah skabt ind i dig funktionen af et menneske er unik. Og så siger قل الذي فطركم أول مرة ham som har skabt jer første gang فسينضص فسينضطون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا دي هي فول دي بالبخو at gøre hvad? De prøver at ligesom dreje deres hoved i form af eh? at gøre grin. Ligesom hvis der kommer en og siger til dig, Wallah, jeg min far han har kørt 30, øh, 100 kilometer, sådan noget, så sidder du med hovedet sådan der. <laughs> Har din far kørt så meget? Det tror jeg ikke på. Det er det samme. فَسَيُنْغِطُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ De vil begynde ligesom at bevæge deres hoved i form af grin. Istihza. ويقولون og de vil se متى hvornår kom yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Muhammad, hvornår er det? Så siger Allah til ham, Qul, sig til dem, Asa an yakuna qariba. Det er snart. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم illa قليلا Det er den dag, hvor Allah returnerer jer, så vil I komme adlyde på grund af ham, subhanah. Og I vil tro, at I har ligget kort øjeblik. Og det har ikke været kort øjeblik, fordi der er der. Allahu Akbar. Man mata at qiyamatu. Ham som dør, hans qiyama er god i gang. Ham som dør, ligesom Muhammad Inna al-kuffara la يعذبون fi قبورهم. Det er kuffar, de bliver straffet ind i deres kubur. De bliver sat i gang med deres straf. Og enhver person, som udfører handlinger. Og det er derfor der er deres tre stadier. Første stadie er al-qabr. Andet stadie er rasat i al qiyama Og tredje stadie enten til Jannah eller til Jahannam. Allahu Akbar. Der kommer du igennem nogle filtre. bo Allah subhanahu wa ta'ala fjerner nogle af dine sønner i qabr. Og hvis det ikke er, så er det arasat i al qiyamah, når du står og venter på, at du skal ind og tage imod din straf. Og så kommer din sidste, enten til Jannah eller Jahannam. Må Allah give os alle sammen Jannah, ya Rab. Og enhver muslim, som kalder til tawhid, ya Allah. Allahu Akbar. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن الله Se til mine slaver, hvad der kommer ud af deres mund, er det, som er det bedste. Sig, o Muhammad, til dem, som er troende, at det, der kommer ud af deres mund, er de bedste ord. Maner. De bedste er udtalelser. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hvem er det, der siger det til os? Allah, Rabbul Alamin. إن, الشي... إن الشيطان ينزغ بينهم Shaitan kommer til at danne tumult, kommer til at lave splittelse blandt muslimerne. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا Pas på. Shaitan er jeres fjende. Yani, Allah siger til dig, shaitan er din fjende. Hvorfor laver du pagt med shaitan? Hvorfor er der så mange mennesker, der laver pagter med shaitan, i stedet for at lave pagt med Ar-Rahman? Allah siger til os, hold jer væk fra shaitan, fordi han kommer til at sætte jeres splittelse mellem hinanden mennesker, og sætte splittelse i din, Selvsplittelse mellem mand og kone. Selvsplittelse mellem mand og familie. Selvsplittelse mellem menneskerne generelt på grund af din eller noget andet. Så siger Allah til os. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا شيطان til os er adu fjenden mubina klar Hvorfor skal vi lave pagt med shaitan, hvor du har lavet pagt med Rahman, da du har entreret islam? Rabbukum a'lamu bikum. Allah kender til jer. Han har skabt jer. Han kender til jeres, hvad skal vi, jeres fasang. Allah kender til jeres ajina, til jeres dej. Hvordan I blev æltet, hvordan I blev øh, sat, hvordan I blev udformet. in yasha, hvis han vil, yarhamkum, han vil tilgive Au in yasha, yu'adhibkum, hvis han vil, han vil straffe jer. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا Og vi har ikke sendt dig over Muhammad sallallahu alaihi Husk, når du hører Muhammad, så sig sallallahu alaihi wa sallam. Selvom du sidder for dig selv, så du lærer dig selv et adab. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا Åh Muhammad, vi har ikke sendt dig på den til, at du skal være wakil. Ej, wakanaka fi man'ihim min al-kufur. Du skal ikke stå. Lad den være. Det er ikke din part. Din part er da'wa til den. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الله كنت سلفم hvem der er وَلَقَدْ فضلنا بعض النبيين على بعض. Der er forskel i profeter. Allah siger, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا Der er nogle profeter, der er højere prioriteret end andre profeter. وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا Og vi har givet Dawud, alaihi salatu wassalam, husk at sige, alaihi salatu wassalam, og vi har givet Dawud Zabura, en bog, som hedder Zabur, og det hedder Mazamiru Dawud. Og det er indbærende mawa'ib og adhkar. Den indbærer mawa'ib og adhkar. Det vil قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا كل دم صم يهود ات ايبل كل ستن فيا سكيبا فلا يملكون كشف الضر تي هفول تي كيك فيانه نو صم أدي de, som I أي ولا تحويلا أي هلا Ej heller kan I fjerne أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الله الله أولئك الذين يدعون دم سم كلا ورا مدم يبتغون دي ينسك إلى ربهم الوسيلة أدي كمان تت بدأ سكيبه uh, her er vi nødt til at tale om hvad er det for en wasila? Al-wasila er det fordi jeg bruger noget til at komme ind af Allah? Nej. Al-wasila, det er al-salah, al-siyam, al-hajj, al-ibada, al-dhikr, al-adab, alle de handlinger, som du foretager. أولئك الذين يدعون det er dem som kalder deres skab يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب hvem der kom til wymtaką tæller, وَيَرْجُونَ rahmatah. De ønsker kun hans barmhjertighed. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ Og de frygter hans straf. Inna عَذَابَ rabbika kana مَحْذُورًا Pas på. Straffen af din skaber er mahdura. Mahdura er virkelig, virkelig strafbar. At en person skal tage det alvorligt, وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها Et hvert by, som ikke har været adlydende tidligere og fremgang, vi kommer til at ødelægge eller intet gøre, det vil sige muhlikuha, smadre den, قبل يوم القيامة, før dommedagen. أو معذبوها, eller straffe dem, عذابا شديدا ان هوستاف كان ذلك في الكتاب مستورا قال دي هي تستوس بوهم يبون لكن بو اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون هي الله سبحانه وتعالى سيئ De ønsker, at selve Safa skal være guld. Og de ønsker, at nogle bjerge bliver fjernet. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, fordi der er en historie. Fordi Ahl Mekka, de har spurgt Muhammed. Og der er en historie bag det. An yaj'ala lahum safa dhahaban. At Allah skulle lave, undskyld, ikke guld At Allah skulle lægge uh, safa, så de kan gå til det. Og an yanhani anhum jibala Makkah. At han, Allah skulle fjerne alle de bjerge rundt om Makkah. فأتاه جبريل så kom Jibril فقال إن شئت كان ما سأل قومك hvis du ønsker så har vi svaret ligesom din folk ønsker ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا men hvis de ikke tror så er der ikke noget og så bliver det straffet øjeblikkeligt وإن شئت istanabta bihim, fa'anzal Allah hadhihi al-aya. hvis du vil, så lad den bare være og kald dem, og lad være med at gøre de ting, som de spørger om. Hvem er det, der har spurgt tidligere? Bani Israel og Nasara, de har spurgt, de har fået de... Øh, Nasara spurgt om al-Ma'ida, og Bani Israel har spurgt om alle mulige ting, og alligevel altså, øh, har de fået det, og alligevel har det ikke været troende. Så her siger Jibril alaihi a.s. hvis de her spørger om nogle tegn, og de får det, så kommer Allah straf øjeblikkeligt, og så slutter, så slutter islam øjeblikkeligt. Her har Muhammad valgt sallallahu alaihi wasallam at vælge da'wa vej. وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ Hvad er det, der har stoppet os med at, at vise jer tegn? إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ Fordi de tidligere, det har været nogle løgner og ikke troet på det. وَأَتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةِ Og vi har set Salih alaihi som har fået الناقة og selve hans folk Thamud har set det mubsiratan fadalamu fadal fadalamu biha og her da de har set det så har de været ikke troende på at det er Allah der har skabt den وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا Og når vi sætter disse tegn, hvor det kan være en form for strafbar, kun fordi vi skal gøre den bang. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ Hvis vi siger til dig, at Allah har rummet på menneskerne, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ Når vi siger til dig, Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inna rabbaka ahata bin nas. Allah subhanahu wa ta'ala han kan, han kan gøre ved menneskerne, hvad han vil, og bestemmer om at skade den, eller lade den være. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس Og det er, hvad du har set i Isra og Mi'raj og Muhammad, de har kun været for, at du skal komme og fortælle, hvad du har set. والشجرة الملعونة Den der والشجرة الملعونة في القرآن Og det hedder Zakum شجرة الزقوم Hvor Allah beskytter os fra det Og selve fitna her Abu Jahl Og alle de andre som har været bekæmpende for Muhammed. والشجرة الملعونة الزقوم نسأل الله العفو والعافية وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا Alligevel, da du har kommet og fortalt dem om Jannah og Nar og straf, og du har fortalt dem om øh, Zakum, når man spiser det i Jahannam osv., og alligevel, det her det har kun ført til, at de bliver mere kuffar. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا gentagende fra surat al-Baqarah da vi sagde til malaika lav sujud til Adam فسجدوا إلا إبليس Puna iblis Kale escudu limen halakta tina Her er en anderledes Skal jeg lave sujud til ham, som har skabt af lære? Jeg er bedre end ham, jeg er ild. Kale araitaka hada alladhi karramta alay لئن أخرتني إلى يوم القيامة Kan du se ham, du har ligesom valgt stedet for mig, Adam a.s. Bare du udsætter mig til dommedagen, så du kan ligesom give mig øh, spilletid, så jeg kan udføre mine waswasa og udlægge deres din. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا Jeg kommer til at teste, og jeg kommer til at sætte deres øh, vej til ødelæggelse. Og det er Iblis og hans slægt. Og her kan man sige, at han vil lave irwa og idlal. Irwa, det betyder at friste de her mennesker og fjerne øh, Adam a.s. og resten. Og han startede med Adam i Jannah, og så fik han ja Adam ud af Jannah. Illa qalila, på nær nogle få, som har iman. قال اذهب Allah siger til ham اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا dem som følger dig, dig og dem, I vil, off, I vil få Jahannam, som vil være jeres plads. Og det man kalder jaza'an mawfura, det betyder wafir mukammila. I vil få det, og det vil være for jer. <laughs> Så der er ikke nogen andre, der kommer til at entrere Jahannam, andet end i jer to grupper. Jinn og ins, som har været Iblis discipler både på jorden og øh, på jorden, fordi de har adlydt Iblis Allah, og til at være blandt de her folk, som har fået succes til at være Iblisier. Det vil sige, de har været Iblis tilbeder. Og læg mærke til her, وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلْكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا هي واستفزز من استطعت منهم بصوتك du kan, du kan ligesom ryste, eller du kan teste, eller du kan få alt, hvad du vil med din stemme. Fordi Iblis kan få sin stemme. Nogle ulema siger, at vejen til det her er al-ghina. musik, som kan få stjælet hjertet af mennesker væk fra at tilbede Allah subhanahu wa ta'ala. Og her siger han, وَاسْتَفْزِزْ man, Allah siger til ham, test dem du har lyst med din stemme. Wajlub alayhim بِخَيْلِكْ Også med dine øh, khayl. Khayl er de du redder på, og det er en hest. Wajlik, Og det vil sige dine fødder. وَشَارِكُهُمْ fil amwal, Du må gerne være, hvor du tager fra deres penge og du tager fra deres børn. Wa'idhum, og lov dem. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا Alt det her, hvad du gør for mennesker, øh, af lovninger og diverse ting. Alt det her er rurura, rurura. Det er noget lovning, som har ikke noget inden. Må Allah beskytte os. Inna ibadi. Nu kommer det her. Svar til jinn, og svar til ins, og svar til hele mennesker. Inna ibadi. Laysa laka alayhim sultan. Min, min, min mu'minin, min trofaste muslimer, dem kan du ikke komme i nærheden af. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا Og din skaber, det er ham, der kommer til at være den beskyttende for dig. رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ Det er Allah, der får jer alt til at flyde over på, på den her vand. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Så de kan få nydelse af det. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ حَلِيمًا Allah subhanahu wa ta'ala, han har været øh, tålmodig med jer, for at formidle alle de ting, som I har i dunya, for jeres egen nydelse. Næste gang, så tager vi fat i nummer 67. Vi prøver at lave surat al-Isra færdig næste gang, og måske noget mere. بارك الله فيكم وبارك لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع من قدركم وقدري وقدر المؤمنين أجمعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هاي نوز باسمو الباسمو